Exercise B. LUD. Look at the various objects in the classroom and give appropriate orders. Number 1. Ouvri liv la. 2. Manyen regla. la. 3. déposer cahier a. Four. Ouvri pot la. Five. fenet la. Six pran chaise la. 7. déposer drapeau. 8. Pran crayon yo. 9. montrer tableau.